Šeštas skirsnis. Pro išmėščio šešėliai. Ko tai būta? Ten jis matė kraujų suteptas rankas, tenai gaudė kurtinamas griausmas ir kartu tvyrojo klaiki tyla. Ten jis matė įžiotas burnas, kažką šaukiančias ir matė įžiotas burnas amžinai nutilusias. Ten jį gaubė dūmai, o gal ir nakties tamsa. Jam baidenosi, kad jis buvo palietęs kraupę drėgmę, prasisunkusiai iš nežinomų gelmių. Įžiūrinėjo kažkokias raudonas dėmes ant pirštų, Jis nieko daugiau nebeatmena. Grįžkime iš Anvrerį gatvę. Staiga tarp dviejų salvių pasigirdo tolimas laikrodžių mušimas. 12 valanda, tarė kombeferas. Laikrodžių nebaigus mušti 12, Anžolerasas atsitėsi visų ūgių ir griausmingų balsų sušuko nuo barikados viršaus. Neškite į namą akmenis. Užverskite palangės apačioje ir mansardose. Pusėj vyrų ruoštis kautynėms, antrai pusėje nešti akmenis – Negalima gaišti nei minutės. Gatvės gale pasirodys ir kevės kovai pionierių gaisrininkų būry su kirviais ant pečių. Tai turėjo būti tik pagrindinės kolonos prieš akys. Kokios kolonos? Aišku, atakuojančios kolonos, nes paskui pionierius pasiūstus sugriauti barikados visuomet žengia kareiviai, kurie turi paimti šturmų. Matyt, artėjo momentas, kada jiems bus užnertos ant kaklo kilpos – kaip 1822 metais pasakė ponas Klermontoneras. Nuoroda Klermontoneras kunigaikštis 1780-1865 vienas iš reakcingiausių Vilelio vyriausybės veikėjų. Nuo 1823 metų karo ministras. 1827 metais žiauriai nuslopino brusdėjimų Sendenį, darbininkų priemestyje Paryžiuje. Nuorodos pabaiga. Anželraso įsakymas buvo įvykdytas tiksliai ir greitai, kai būdinga kovotojams laivuose ir barikadose, vienintelėse kautinių vietose, iš kurių neįmanoma pasitraukti. Nepraėjo nie minutis ir du trečdaliai akmenų Anželraso įsakymų suverstų prie Korinto durų buvo sunešti į antrąją aukštą ir į mansardas, o baigiantis antrąjį minutėje tie akmenys buvo gražiai vieni ant kitų sukrauti ir iki pusės dengė antrojo aukšto langus bei mansardų langelius. Vyriausiojo statytojo fėjai nurodymų tarp akmenų apdairiai buvo palikti tarpai šautuvų tūtoms iškišti. Įtvirtinti langų sekėsi juo lengviau, kad buvo nutilusi kartečias ugnis. Abu pabūklai dabar šaudys sviediniais, į patį barikados centrą mėgindami ten pramušti skylę, o jei galima spragą šturmui. Užbaigus tuos įtvirtinimus, kurie turėjo būti paskutinė gynybos atrama, Anžel Rasas liepė nunešti į antrąją aukštą butelius, sustatytus po stalu, ant kurio gulėjo Mabefas. O kasgi jos išgers, paklausė Bosijai. Anie, atsakė Anžel Rasas. Po to sukilėliai užbarikadavo apatinį langą ir laikė paruoštus geležinius kersinius, kuriais nakčiai būdavo iš vidaus ustumiamos smuklis duris. Dabar čia buvo tikra tvirtovė, barikada sudarė jos pylimą, o smuklė didįjį bokštą. Likusiais akmenimis buvo užverstas praėjimas paliktas barikadoje. Kadangi barikados gynėjai visada priversti taupyti šaudmenis, o priešas tą puikiai žino, tai apgulėjai visus pasiruošimus daro su erzinančiu nepaslankumu. Prieš laiką išlenda į apgultųjų ugnies liniją – beje daugiau dėl akių negu iš tikrųjų ir tvarkosi savo, kaip jiems patinka. Pasiruošimas atakai visuomet vyksta kažkaip metodiškai lėtai, o po to staiga užgriūva audra. Apgulėjų dėlsimas leido Anžorasui viską patikrinti ir kiek galima viską patobulinti. Jis nusprendė, kad jeigu jau tokiems žmonėms lemta mirti, tai jų mirtis turi būti narsumo pavyzdys. Jis tarė Marijui, mes abu čia vadai – Aš einu į namo vidų duoti paskutinių įsakymų. Tu pasilik lauko pusėje ir stebėk. Marijus užėmė sekimo postą ant barikados keteros. Anžolrasas liepė užkalti virtuvės duris, kur, kaip atsimename, dabar buvo lauko ligoninė. Ant sužeistųjų neturi kristis keveldrų. Paskutinius nurodymų žemutinėje patalpoje jis davė griežtų, bet visiškai ramių balsų. Fėjai klausėsi jų ir atsakinėjo visų vardų. Antrame aukšte laikykite paruoštus kirvius laiptams nukirsti. Ar yra kirvių? Yra, atsakė Fei. Kiek? Du kirviai ir vienas kaplys. Gerai. Mūsų eilėse 26 kovotojai. Kiek šautuvų? 34. Vadinasi, aštuoni atliekami. Šitos aštuoni šautuvus užtaisykite kaip ir kitus ir laikykite po ranka. Prisisekite kardus ir užsikiškite už diržų pistoletus. 20 vyrų į barikadą – šeši į mansardas ir prie antrojo aukšto lango, šaudyti į polėjus prošaudomasias angas tarp akmenų, niekam nesėdėti be darbo. Kai tik būgnas pradės mušti ataką, jūs visi 20 bėkite į barikadą. Kas pirmiau nubėgs, užims geresnę vietą. Davęs tos įsakymus, jis atsigrėžė į žaverą ir tarė jam. Aš tavęs neužmiršau ir padėjęs ant stalo pistoletą pridūrė, kuris išeis iš čia paskutinis, suardys šitam šnipui keušą. Čia? paklausė kažkino balsas. Ne. Jo lavonas neturi gulėti kartu su mūsiškiais. Galima prasigauti į Mondeturo gatvelę per mažąją barikadą, ji tik keturių pėdų aukščio. Šnipas tvirtai surištas, nuveskite į teną ir nudėkite. Tuo momentu vienas žmogus atrodė dar šaltesnis negu Anžol Rasas. Tai buvo Žaveras – Pasirodė Žanas Valžanas. Jis stovėjo sukilėlių grupėje, dabar įžengė iš burelio pirmin ir kreipėsi Jan Žalrasą. Jūs vadas? Taip. Jūs neseniai man dėkojote. Taip, Respublikos vardu. Barikadą išgelbėjo du žmonės, Marijus, Ponmersi ir jūs. Ar sutinkate, kad aš esu nusipelnęs atlyginimo? Žinoma. Na tai aš prašau atlyginimo. Kokio? Noriu pats suvaryti šitam žmogui kulką į kaktą. Žaveras pakėlė galvą, pamatė Žaną Valžaną ir ištarė vos pastebimai krustelės. Visai teisingai. Anželrasas užtaisė savo karabiną, peržvelgė visus aplinkui. Prieštaravimų nėra ir atsigrėžė į Žaną Valžaną. Pasiimkite šnipą. Žanas Valžanas atsisėdo ant krašto stalo, kur gulėjo Žaveras. Tuo būdu lyg rimdamas į savo žinion, jisai paėmė pistoletą ir į silpną spraktelėjimo galima buvo spręsti, kad jį užtaisė. Beveik tą pačią akimirką pasigirdo trimito garsas. Prie ginklų sušuko Marijus nuo barikados viršaus. Žaveras susijokė jam būdingų begarsių jokų ir atidžiai žiūrėdamas į sukilėlius tarė jiems. Jums neką geriau kaip man. Visi ant barikados, sušuko Anželrasas. Sukilėliai per vienas kitą leidosi pro duris ir išbėgdami gavo tiesiog į nugarą, tegu mums bus atleista už šį posakį, tokį žavero palinkėjimą. Iki greito pasimatymo. 19 skyrių Žanas Valžanas Keršyje. Pasilikęs vienas už žaveru, Žanas Valžanas atrišo po stalų virvę, kurią per pusiaują buvo suverštas belaisvis, paskui davė jam ženklą atsistoti. Žaveras pakluso, su ta nenusakoma šypsena, kurioje sutelktas visas valdžios pranašumas, netgi jeigu to ir surakinta. Žanas Valžanas paėmė žaverui už martingalo, nelyginant nešuliniam gyvulių už pavadžio, ir palengvėlę, kadangi žavera su pančiotom kojom galėjo žengti tik smulgučiai žingsniais, įsivedė į smuklis. Žanas Valžanas žengė laikydamas rankoje pistoletą. Šitaip jie perėjo trapecijos formos aikštelę barikados viduryje, sukilėliai laukdami to jau įvyksiančios atakos stovėjo nugarą į juos. Tik vienas Marijus, buvęs nuo šaliau kairiame įtvirtinimo kampe, matė juodų praeinant. Tie dvi figūras, pasmerkto ir budelio, jis regėjo toje pat kapų šviesoje, kuri dabar buvo užtvindžiusi jo sielą. Žanas Valžanas, nors tai buvo nelengva, perlaipino surištą į žaverą, nie valandėlė jo nepaleisdamas per neaukštą Monbeturo gatvelės užtvarą. Perkopę šią sieną jie atsidūrė vienu du tuščioje gatvelėje, niekas jų negalėjo matyti. Nuo sukilėlių jos lėpė kampinis namas, už kelių žingsnių žlaksojo klaikį krūva suneštų iš barikados lavonų. Negyvųjų krūvoje krito į akį jaunos moters galva pamėlusių veidų ir palaidai sutaršytais plaukais peršauta ranka ir pusiau apnoginta krūtinė. Tai buvo eponina. Žaveras kersumis dėpteliu šią negyvą moterį ir pusbalsiu visiškai ramiai tarė. Man atrodo, aš tą mergą pažįstu. Paskui jis atsisuko į Žaną Valžaną. Žanas Valžanas pasikišo pistoletą po pažastimi ir įsmeigė Žaverą žvilgsnį, kuris be žodžių bylojo. Žaverai, čia aš. Žaveras atsakė, keršyk. Žanas Valžanas įsitraukė iš liemenės kišenėlės peilį ir jį atsilenkė. Aha, plunksna, sušuko Žaveras. Teisingai, tau šitaip geriau tinka. Žanas Valžanas perpjovė martingalą ant žavero kaklo, paskui perpjovė virves ties rankų riešais, tada pasilenkęs perpjovė virvę kuria buvo supančiotos seklio kojos ir atsistojęs tarė. Jūs laisvas. Žaverą nelengva buvo nustebinti, tačiau dabar, kad ir kaip mokėdamas valdyti, seklys pasijuto sukrėstas. Jis stovėjo apstulbęs, netakė žado. Žanas Valžanas kalbėjo toliau. Aš nemanau, kad iš čia išeisiu gyvas. Vis dėlto, jei atsitiktinai man pavyktų įsigelbėti, įsidėmėkite, aš gyvenu po Šlevano pavardę ginkluoto žmogaus gatvėje septintas numeris – Žaveras įsišėpė kaip tigras ir perkreipęs veidą iškušė prodantis. Saugokis, eikite, tarė Žanas Valžanas. Žaveras paklausė, sakai, fošlevanas ginkluoto žmogaus gatvė. Septintas numeris. Septintas numeris, negarsiai pakartojo Žaveras. Jis vėl užsisakstė redingotą, kariškai atitėsė pečius, apsisuko, susinėrė ant krūtinės rankas ir vieną jų parėmęs makrą patraukė į galių pusę. Žanas Valžanas lydėjo jį akimis. Paėjus keli žingsnių, Žaveras atsigrėžė ir riktelėjo Žanui Valžanui. Jūs neduodate man ramybės, geriau nudėkite. Pats to nepastebėdama, Žaveras liovėsi sakė Žanui Valžanui tu. Neaždinkitės, tarė Žanas Valžanas. Žaveras tolinosi lietų žingsnių, po valandėlės jisai pasuko už pamokslininkų gatvės kampo. Kai tik Žaveras dingo, Žanas Valžanas iššovė iš pistoleto į orą. Paskui sugrįžo į barikadą ir tarė, atlikta. O kol jo nebuvo barikadoje, štai kas atsitiko. Marijus daugiau susirūpinęs tuo, kas vyko gatvėje, o ne namo viduje, iki šiol nebuvo kaip reikiantis įžiūrėjęs į šnipą, kuris prieš tai gulėjo surištas tamsiame žemutinės patalpos kampe. Pamatė žaverą dienos šviesoje, kai šis lipo per barikadą eidamas mirti, Marijus jį pažino. Ta žmogus jam buvo kažkur matytas. Veikiai Marijus prisiminė, kaip susitiko su Pontoazo gatvės inspektoriumi. Tas jam davė du pistoletus, tuos pačius, kurie ją Marijui tai pravertė čia barikadoje, prisiminė ne tik inspektoriaus veidą, bet ir jo vardą. Tačiau atsiminimas buvo miglotas ir drumstas, kaip ir visos Marijaus mintis. Tai buvo neįsitikinimas, o veikiau klausimas, kurį jis davė pats savo. Ar tik nebus čia tas pats policijos inspektorius, kuris man pasisakė, kad jo vardas žaveras? Gal jis dar suskups apginti tą žmogų, bet pirmiausia reikia įsitikinti, ar jis iš tikrųjų žaveras. Marijus kreipėsi į Anžolrasą, kuris ką tik stojo į savo postą kitame barikados gale. Anžolrasai, ko? Kuo vardu tas žmogus? Kuris? Policijos agentas, ar žinai jo pavardę? Aišku, jis mums pasisakė. Kuogi jis vardu? Žaveras. Marijus atsitėsi. Tuo momentu pasigirdo pistoleto šūvis – Pasirodė Žanas Valžanas ir sušuko atlikta. Kraupų šaltis perverė Marijaus širdį. 20 skyrius mirusieji teisūs, o gyvėjai nekalti. Barikadai artėjo agonija. Viskas susijungė tragiškajam jos paskutinių minučių didingumui išryškinti. Daugybės paslaptingų garsų skardėjimas ore – gatvėmis lenkančių neregimų ginkluotų minių alsavimas lekinti šuoliais kavalerija, sunkus artilerijos dundesys, kryžminė šautuvų bei pabūklų ugnis Paryžiaus labirintose, paroko dūmai, auksiniais kamuoliais virsta viršum stogų, kažkokie neaiškus grėsmingi šauksmai tolumoje, baugus tvykščiojimai visur aplinkui, senmerį aliarmo varpai, kurie dabar skambėjo graudžiai įtrauda trauda Švelnus vasaros metas, nuostabus dangus klidina saulės spindėjimo ir debesų, giedras dienos grožis ir siaubinga namų tyla. Mat nuo vakar dienos abi namų eilė šanvrerį gatvėje virto dviem mūro sienomis, rūščiomis sienomis. Durys užrakintos, langai užtraukti, langinės uždarytos. Tais laikais, tokiais skirtingais nuo mūsų laikų, atėjus valandai, kada liaudis ryždavosi padaryti galą atgyvenusiai valdymo formai, karaliaus hartijai ir veikiantiems įstatymams, kada oras pritvinkdavo visuotinės rūstybės, kada miestas pats ardydavo savo gatvių grindinį, kada sukilimas šnipždėdavo jausi palankiai šypsančiai buržuazijai savo parolį – Tuomet taikus gyventojai pagauti maištingos dvasios pasidarydavo, taip sakant, sukilėlių talkininkais. Ir namas broliaudavosi su improvizuota tvirtovė, tapdamas jos atramą. Bet jeigu momentas būdavo dar nepribrendęs, jeigu sukilimas neturėdavo masių prie lankumo, jeigu masis jo įsižadėdavo, tada kovotojams galas. Miestas aplinkui sukilimą versdavo dykumą, širdys tapdavo ledu, Visos prieglaudos susidarydavo, gatvės atverdavo kelią kariuomeniai, padėdamos užimti barikadą. Negalima varų priversti tautą žingsniuoti greičiau, negu ji nori. Vargas tam, kuris mėgintų ją niuksėti. Tauta nepakenčia prievartos. Tada jį palieka sukilėlius likimo valiai. Tuomet žmogus sukilėlių bijo, lyg jie būtų apkrėsti maru. Namas virsta neprieinama uola, duris kliūtimi, fasadas akla siena. To į sieną viską mato, viską girdi, bet nieku nenori padėti. Ji galėtų prasiverti ir jūs išgelbėti, bet ne. Ši siena teisėjas. Ji žiūri į jūs ir jūs pasmerkia. Koks klaikus šių užrakintų namų vaizdas. Jie atrodo išmirę, bet iš tikrųjų tebėra gyvi. Gyvenimas ten lyg ir apstabdytas, tačiau jis eina toliau. Niekas per visą parą nebuvo iš ten iškėlęs kojos. Visi laukia. Šios uolos viduje žmonės vaikščioja, juda, gula, kelia, sėdi šeimos ratelėje, geria ir valgo, virpa iš baimės, kaip šiurpu. Tik baime galima pateisinti tokį žiaurų nesvetingumą. Netekimas galvos iš baimės švelninanti aplinkybė. Kartais net ir tokių atsitikimų yra buvę baimė tampa manija. Išgastis gali virsti įniršių lygiai, kaip atsargumas gali virsti siutu. Iš čia kilęs pilnas gilios prasmės posakis – pasiuteliai iš nuosaikiųjų. Atsitinka, jo kraštutinį siaubą sukelia pagiežą panašiai į niūrų dūmų debesį. Ko tiem žmonėms dar reikia? Jie niekados nepatenkinti, tik stumiai nelaimės ramius žmonės. Tarytum ir taip dar būtų per maža tų revoliucijų. Ko jiems čia reikia? Tegu dabar kapstosi kaip moka, to jiems blogiau. Patys kalti gavo tai, ką nusipelnė. Kas mums darbo? Štai vargščio mūsų gatvė visą išvarpė kulkomis, nenaudėlių gauja. Svarbiausia tik netidarykite jiems durų. Ir namas virsta kapu. Sukilėlis agonizuoja prie užrakintų durų, jį čia pliekia kartečia, ties jo švitruoja nuogas kardas. Sukilėlis žino, jo gali šaukti, kiek nori, niekas jo neišvados nors ir girdijo balsą. Yra sienų, kurios jį galėtų paslėpti. Yra žmonių, kurie jį galėtų išgelbėti, taip, tos sienos turi ausis, bet tų žmonių širdys akmeninis. Kas čia kaltas? Niekas ir visi. Kalti netobuli laikai, kuriais mes gyvename. Utopija, išaugdama į sukilimą iš teorinio protesto, virzdama ginkluotų pasipriešinimų iš Minervos, palade, visada veikia savo atsakomybę ir riziką. Jeigu utopija, netekusi kantrybės virsta maištu, tai žino, kas jos laukia – Beveik visuomet jie apsireiškia per anksti. Tada jį rezignuoja ir vietoje triumfo stoiškai pasitinka katastrofą. Ji tarnauja tiems, kurie atmeta ją nesiskusdama jais ir net juos teisindama. Jos didybė glūdi tame, kad ji sutinka būti apleista. Ji nepalaužiama prieš kliūtis ir atlaidi nedėkingiesiems. Tačiau ar tai nedėkingumas? Sprendžiant žmonijos požiūrių taip, sprendžiant atskiros asmenybės požiūrių, ne. Progresas neatskiriama žmogaus savybė. Progresu vadinama žmonijos gyvenimo visuma. Progresu vadinamas tolydinis žmonijos judėjimas pirmin. Progresas žengia. Tai didi žmogaus žemiškoji kelionė į tai, kas dangiška ir dieviška. Jam tenka daryti sustojimus kelyje ir laukti atsilikusiųjų. Progresas turi savo stotis, kuris samprotojo kontempliuodamas kokią nors nuostabę, Kanaano žemę staiga atveriančią prieš jį savo horizontus. Esti naktų, kada jis miega, ir nėra skausmingesnio nerimo mąstytojui, kaip matyti tamsos apgaubtą žmogaus sielą, apgraibomis ieškoti patamsiusio usnūdusio progreso ir nepajėgti jo prižadinti. Nuoroda. Kanaanas, Biblijoje žydinti šalis, Mozės pažadėta žydų tautai, jo išvestai iš Egipto nelaisvės. Nuorodos pabaiga. Ar tik Dievas nėra miręs, tarė kartą šias eilutes rašančiam Žeraras Denervalis, painiodamas progresą su Dievu ir judėjimo pertrauką laikydamas aukščiausios būtybės mirtimi. Nuoroda Žeraras Denervalis 1808-1855 prancūzų poetas romantikas. Pradžioje artimas jaunajam Hugo ilgainiui jis atsisakė politinio maištingumo ir pasinėrė erotikoje, fantastikoje bei mistikoje. Nuorodos pabaiga. Tie, kurie praranda viltį, klysta, progresas tolydžio atbunda ir apskritai būtų galima pasakyti, kad ir miegodamas jis tęsia savo kelią, nes per tą laiką sustiprėja. Vėl pamačius progresą jums pasirodys, kad jis išaugęs. Ramybės būsena tokia pat neįmanoma progresui, kaip ir srautui. Nedarykite jam užtvarų, nemėtikite į jo vagą uolų, kliūtis verčia vandenį putoti, o žmoniją kunkuliuoti. Štai kur glūdi brusdėjimų ir suiručių priežastis. Tačiau po kiekvieno brusdėjimo paaiškėja, kad jūs pasistumėjote pirmin. Kol bus įvesta tvarka, o tvarka yra nekas kita kaip visuotinė taika, kol žemėje viešpataus harmonija ir vienybė – tol progreso etapus žymės revoliucijos. Kas yra progresas? Mes jau pasakėme. Nenutrūkstamas tautų judėjimas, jų gyvenimas. Tačiau kartais atsitinka, jo greitai praeinantis atskirų individų gyvenimas priešinasi amžinam žmonių giminės gyvenimo tekėjimui. Prisipažinkime be kartėlio, kiekvienas individas turi savo asmeninius interesus – ir visai nėra nusikaltimas dėl jų kovoti ir jos ginti. Dabarčiai skirtas visiškai teisėtas egoizmo saikas. Šio momento gyvenimas turi savo teisų ir neprivalo nuolat save aukoti dėl ateities. Negalime versti dabartinę kartą keliaujančią savo žemišką į kelią, kad jį trumpintų jį dėl būsimųjų tokių pat kaip jį kartų, kuriuo eilė ateis vėliau. Aš gyvenu, šnipžda kažkas, kurio vardas minė. Aš esu jaunas ir įsimylėjęs, aš esu senas ir noriu pailsėti, aš esu šeimos tėvas. Aš darbuojusi, tarnauju. Mano reikalai vyksta sklandžiai, aš turiu namų, kuriuos galiu išnuomoti, aš turiu susidėjęs santaupų, esu laimingas, turiu žmoną ir vaikų, aš juos myliu, aš trokštų gyventi, palikite mane ramybėje. Štai kodėl didžiadvasiški žmonijos avangardai tam tikrais laiko tarpai sutinka tokį šaltą abejingumą. Bet to reikia pripažinti, kad utopija, pradėdama karą, nužengė nuo savo spindulingų aukštumų. Jinai toje ateinančios dienos tiesa, pradėdama mūšį iš vakarykščio melo, skolinasi jo metodą. Jinai mūsų ateitis elgėsi negeriau už praeitį. Tyra idėja virsta smurtu. Savo heroizmą utopija aptemdo smurtų, už kurį jį pagal teisybę turi atsakyti širkščių – ir priemonių nesirenkančių smurtų prieštaraujančių principams ir už tai jį fatališkai baudžiama. Sukilusi utopija kovoja su senoviniu karo kodeksu rankose, įgaudo šnipus, mirtimi baudžia išdavikus, naikina gyvų žmonės ir meta juos į gilias tamsybės. Utopija griebėsi mirties pagalbos, tai sunkus nusikaltimas. Galėtų manyti, kad utopija nebepasitikė tiesos spindėjimu, jos – nenugalima ir nesilpstančia jėga. Jis smogė kalaviju. Tačiau kalavijas nėra toks paprastas daiktas. Kiekvienas kalavijas dvi ašmenis ginklas. Kas žaidžia vienais ašmenimis, susižeis pats kitais. Suderamų rūstumų padarę šią išlygą mes vis dėlto negalime nesistebėti šlovingais kovotojais dėl ateities. Utopijos išpažintojais vis tiek, ar jie pasiekė savo tikslą ar ne. Jie verti pagarbos net tada, kai jų užmojai sužlunga ir rasi kaip tik nesėkmėse aiškiausiai pasireiškia jų didybė. Pergalė, jeigu ji padeda progresui, pelno tautų aplodismentus, o herojiškas pralaimėjimas turi sujaudinti jų širdis. Pergalė šauni, pralaimėjimas didingas. Mums, kurie kankinį vertiname labiau už laimėtoją, Jonas Braunas yra aukštesnis už Vašingtoną – ir Pizakanį aukštesnis už Garibaldį. Juk turigi kas nors laikyti nugalėtųjų pusę. Mes esame neteisingi didiesiems ateities bandytojams, kai jų pastangos užlunga. Revoliucionierius kaltiname to, kad jie sėja siaubą. Kiekviena barikada mums atrodo lyg pasikėsinimas prieš visuomenę. Revoliucionierius kaltiname už jų teorijas – Nepasitikime jų tikslais, baiminamis kažkokių slaptų minčių, įtarėme nenoširdumu. Prikašėjome jiems, kad prieš nusistojusią visuomeninę santvarką jie sukelia, suverčia, sugriozina kalnų skurdos, skausmų, neteisybių, skundų, nevilties, ištraukia iš paties giliausių žmonių visuomenės dugno juodus tamsos luitus, kad galėtų užlipti ant jų viršūnių ir iš ten kovoti. Jiems šaukime, jūs išardėte pragaro grindinį. Jie galėtų atkirsti užtat mūsų barikada, grįsta gerais norais. Žinoma, visų geriausia taikiai spręsti problemas. Apskritai turime sutikti, kad žiūrėdami į akmenis mes prisimename meškos patarnavimą. Tokia gera valia už vis labiausiai ir kelia nerima visuomenėje, bet juk visuomenės įsigelbėjimas priklauso nuo jos pačios, todėl mes ir šaukėmės į jos gerą valią. Tuomet nereikės griebtis jokių smurto priemonių bešališkai ištirti blogį, nustatyti jo priežastis, o paskui nuo jo gydyti. Štai ko imtis mes kviečiame visuomenę. Šiaip ar taip visi tie, kurie nukreipia akis į Prancūziją visose pasaulio kraštuose kovoja už didų reikalą, remdamiesi nepalaužimą idealo logiką, yra didingi net parblokšti, ypač parblokšti. Bet o dairos jie aukoja savo gyvybę už progresą. Jie vykdo apvaizdos valią, jų darbas šventas. Paskirtą valandą pildydami dieviškosios dramos scenarijų, jie žengė į kapą tokie pat beistriai kaip aktorius, pasakė savo eilinę repliką. Jie pasmerkė save beviltiškai kovai ir stoiškai pražučiai, įdant visame pasaulyje paplistų ir įstabiai suklėstėtų didinga žmonijos sąjudis, gaivališkai prasidėjęs 1789 metų Liepos 14. -ąją. Šie kariai kunigai – prancūzų revoliucija – dievo aktas. Tačiau yra svarbus skirtumas ir jį reikia pridurti prie kitų jau mūsų pažymėtų kitose skyriuose. Esti ginkluotų sukilimų turinčių liaudies prielankumą ir jos remiamų, tai revoliucijos. Ir esti nepriimtinų sukilimų, kurie vadinami maištais. Tvykstelėje sukilimas – tai idėja – laikanti egzaminą prieš liaudį. Jeigu liaudis įmeta juodą rutuliuką, vadinasi idėja bergždžia, sukilimas pasmerkta žlugti. Tautos nestoja į kovą su lik pirmų šaukimų ir kiekvieną kartą, kai to panori utopija. Nacijos negali visuomet ir nuolatos rodyti herojų ir kankinių temperamentą. Tautos išmaningos – Sukilimas joms a priori atstumentis. Pirma dėl to, kad jis dažnai nuveda į katastrofą, antra dėl to, kad jis visuomet gimsta iš abstrakčios teorijos. Bet kaip sykis tai ir puiku, kad visuomet dėl idealo, vien tik dėl idealo aukojasi tie, kurie gali aukotis. Sukilimą pagimdo entuzijazmas. Entuzijazmas gali įniršti, tada jis grėvėsi ginklo. Be to, kiekvienas sukilimas prieš vyriausybę ar valstybinę santvarką turi dar aukštesnį tikslą. Antai 1832 metų sukilimo vadai, kad ir, sakysim, Šanbrerį gatvės jaunieji entuziastai, kovojo, mes tatai pabrėžėme, ne prieš Lujį Filipą asmeniškai. Atvirai kalbėdamėsi daugumas jų pripažindavo, kad turėjo ir gerų ypatybių tas nusaikus karalius, atstovavęs lyg ir monarchijai, lyg ir revoliucijai. Nepykantos jam niekas nejautė, bet jie sukilo prieš jaunesniosios šakos dieviškąją teisę Lujį Filipo asmenyje – kaip anksčiau kildavo prieš vyresnėje šaką Karolio dešimtoje asmenyje. Ir versdami monarchiją Prancūzijoje, jie siekia, kaip mes jau aiškinome, visame pasaulyje nuversti neteisėtą žmogaus valdžią žmogui ir privilegijų valdžią teisiai. Kai Paryžius atsikratys karaliumi, pasaulis neišvengiamai atsikratys despotais. Taip jie samprotavo, jų tikslas buvo žinoma tolimas, miglotas, galbūt jiems ir nepasiekiamas, bet didus. Tai šitaip yra. Žmonės aukojasi dėl šių vizijų ir aukodamėsi beveik visuomet žino, jog tai iliuzijos, bet tokios iliuzijos, kurias patvirtina visų giliausias įsitikinimas, kokį tik gali turėti žmogus. Sukilėlis regi sukilimą auksinėje poetiškoje šviesoje. Jis eina pasitikti savo tragiško likimo, apsvaigintas ateities svajonių. Ką gali žinoti, rasi viskas gerai pavyks, tiesa, sukilėlių – Labai maža. Prieš juos ištisa kariuomenė, bet jie gina teisę, prigimties įstatymą, kiekvieno suvereninę valdžią savo pačiam, kurios negalima įsižadėti teisingumą, tiesą. Ir jie pasiruošė, jeigu reikės, už tai mirti, kaip mirė tie 300 spartiečių. Sukilėliai svajoja ne apie Don Kichotą, bet apie Leonidą. Ir jie eina pirmin, o kartą stoja į šį kelią, gal nesitraukia, bet veržėsi vis tolyn, galvotrukščiais – regėdami priešai save negirdėtą pergalę, galutinį revoliucijos įsipildymą, laisvės, apvainikuotą progresą, žmonių giminės išaukštinimą, visuotinį išlaisvinimą arba, blogiausio atveju, termopilus. Tokias ginkluotas kovas progreso labui. Dažnai ištinka nesėkmė. Ir mes jau paaiškinome, kodėl. Paladinams sunku patraukti paskui save atkaklę minę nepaslankios masės, nesuskaitomos, nepatikimos, kaip tik dėl to savo nerangumo bijo rizikos, o idealo siekimas visuomet susijęs su rizika.